Urriak hogeita bi gaur asteazkena data hau berri hon albistegia duzue berriozari erratiaren albiste mankezuna.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 Fikbe, aurten ikuskizuna baino, eh, erakustaldi? Berriozarko zine ikuskizun internazionala birrasmatua orkestua da urten. Lan naparrak ezango dira ikusgai eta horiek ez dute aurreko urteetan egin bezala lidiaketan parte hartuko. Hori bai, aurreko urteetako lehiatan irabazleak. Izango dira labur metrai naparrekin batera ikusgai izango direnak. Gaur aste azkenarekin, 2000 amairu, 2000 eta 2000 amaiko jaialdietako film labur irabazleen emanaldia izango dugu. Bihar ostegunarekin film luze baten emanaldia, asier eta biok pelikula filma. Ikusgai izango dugu ondoren elkarrezketa ere Amaia Merino filmaren zuzendari kidearekin. Ostiralean bi film laburren emanaldia ingo da. Virgen Negra eta Minerita filmen zuzenarena, Raul de la Fuente zuzendariarenak biak, esatekoa da ere, minerita filmak guia saria eskuratu zuela 2008an, film laburren arloan, Ostiralean ere, Blue Lips filmaren trailerra orkestuko da, maitena muru zabal ekoizlea bertan izango dela. Larun batean, bilarduera bata bostetan kulturgunean izango da, eta bertan izango dugu Mertxe Alvarez eta berarekin topak eta eginen da. Zortziretan bigarren jarduera berrio zarko entzunaretoan. Bertan Merkado de Futuros dokumentalaren emanaldia egingo da eta ondoren elkarrezketa Mercedes Alvarez zuzendariarekin. Eta aipatzekoa da ere jaialdearekin batera, erakusketa batzuk egingo direla, hasiratik fitbe jaialdia eragartzeko egin diren kartelak ikusgai izango dira, bestetik epaimaikidean sarituen eta ikusentzuleen jaialdearekin jaialdiko argazkiak ere ikusi izango ditugu bertan eta Berriozarko udalaren 2014ko berrintasun eta irabazi zuten argazkiak. Eta bestetik Maite Ramosen ur kristalak izeneko erakusketa kulturgunean ikusgai. Akuarelaz eta tinta zeginiko abstrakzio erakusketa kulturgunean ikusgai izango dugu gaurtik hilabete bukaera arte jarraian Maite Ramosen hitzak entzon gai erakusketari dagokionean. Bai, e, akuarela erabili dut beti bezala eta baita koletako tinta. Bai, ez txuri beltza maizik eta koloretakoa. E, agua da modukoa. E, egia Horein arte, normalean abstraktoa edo surrealismoa eta e, kokatzen da beste teknikekin, ez? Ba, kolasa, izan daiteke, e, eskultura, oleo, akrilikoa, akuareletan gutxitan, beti akuarela lotu da paisaiarekin, eta tinta ere bai, ez? eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain zer dio gaurko iragarpenak arazi. Goizean zehar zerua odeitxu edo oso odeitxu egongo dela dio gaurko iragarpenak egunaren bigarren partean aldiz odeiak gutxitu egingo dira azken orduetan, odei gutxirekin geratzeko joerarekin ipar ez ez aulbizia ibiliko da gabean ipar ekialdeetik aulkioz temperatura minimoak gaur gutxi jaitsi eta maksimoak asko jaitsiko dira beraz fre asko egongo da eguna gaur. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari da informazio gilago datozen orduetan berriozari erratiaren seintonian fmko egun puntu zortzean edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Eguzkiplaza.neten.